بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الفضلاء بارك محمد الله جل وعلا na kumswalia mtume wetu alayhi salatu wassalam kwanza tunamhimidi Allah jalla wa ala aliyetuneemesha kwa neema mbalimbali ambazo hazina idadi in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na mkizihesabu neema za Allah jalla wa ala hamwezi kuzidhibiti ni neema nyingi ngoni mwa neema hizo ni afya na kutupa akili iliyosalimika ya kuweza kuyapembua mambo kujua kwamba hili la haki na hili la batil hili ni upotevu na hili la uongofu hii ni ilmu na hii ni jahl wa hakadha tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe juu ya neema zake mbalimbali alizotuneemesha nazo ayuha alikhwa kama mnakumbuka sisi tushai kufanya mjadala na bwana mmoja aitwaye Yusuf bin Diwan ad-dallul mudhil hadana Allah wa iyyah bwana huyu bwana mpotevu huyu aliyekuwa akiwapoteza watu kuiacha njia ya salaf na kufuata njia ya upotevu katika Allah subhanahu wa ta'ala na bil khusus sifatul ulu sifa ya kuwa juu Allah jalla wa ala bwana huyu tulitoka naye mbali kama mnakumbuka tulifanya naye mjadala mwanzo kabisa nianza na khutab tatu wa kumjibu yeye na yeye akijitutumua kiasi fulani kujibu lakini baadaye akakimbia akaanza kuleta nyudhuru mbalimbali uongo na usanii tukawa tumembana katika hilo mpaka ikafikia hatua naweza mukhtasar wa kile ambacho tulikifanya huko nyuma baina yetu na bwana Yusuf Diwan hadana Allah wa iyyahu tulikwenda naye tukatoa mpaka mihadhara tukatufanyia pale Masjid Ibn Baz mtimkavu na Sheikh Muhammad bin Mafuta hafidhahullah ta'ala wa ra'ah tukaenda mpaka tukawa tunafanya audio kwenye studio yetu jambo likaenda kwa muda mrefu ikawa yeye kazi yake ni kutukana akana vipindi vyake vinavyoitwa wahabi mtandaoni nikamwambia utaikimbia hiyo studio na hicho kipindi chako kitakufa kwa idhini ya Allah jalla wa ala alhamdulillah jambo lilikwenda mpaka ikafika hatua bwana huyu bwana Yusuf bin Diwan kwa wale ambao hawajui historia ya kunyamaza kwake ilifika hatua kuna grupu alikutanisha naye inaitwa hoja ya kisufi na hoja ya kisalafi mimi wakaniunga mtu mmoja akaniunga mle nikamkuta huyu bwana anafanya fujo mle nikamhoji maswali yangu akanitukana matusi mbaya matusi ambayo hayafanani hata na mtu wa kawaida ambaye ni mjinga ajhalun nas lakini yeye aliyatamka yale matusi, matusi mabaya mabaya alikuja kuyafuta baadaye matusi yale lakini kwa ufupi alitukana matusi mengi wale walioshuhudia mwanzo kabisa wa lile ikiwa kuna members kama mbili na kitu waliyashuhudia paka admin akaingilia kati kwa kumkemea kwamba acha matusi alhasil mambo yalikwenda mpaka ikafika hatua mimi nikaomba kwa admin nikamwambia admin naomba uulize maswali umuulize huyu bwana Yusuf bin Diwan ni salafu gani aliyemtangulia katika kauli yake ya kudai kwamba Allahu maujudun bila makan kwamba Allah yupo pasi na mahala nani katika salafu aliyemtangulia na hiyo kauli lakini kadhalika atujibu kwamba anadai bwana Yusuf Diwani kwamba sisi masalafi tunapokea mshahara kutoka Vatican kupitia Saudia haya madai ayathibitishe mbele za watu wamjue kwamba huwa minal kadhibin lakini alhamdulillah admin akaniuliza kwamba uko tayari kufanya mjadala wa wazi kwa maana kwenye ukumbi nikamwambia niko tayari akasema ngoja nizungumze naye akazungumza naye yule bwana kiherehere akakubali na alhamdulillah ndipo Allah alipomwangusha bwana Yusuf bin Diwali kupitia ule mjadala ule mjadala ukapangiliwa kwa uzuri na admini Allah muongoze katika usawa na kadhalika Allah mlinde na kila shari alijitahidi kusimamia uadilifu katika jambo hili kaletwa hoja bwana Yusuf bin Diwani akaulizwa yale maswali kwamba tuthibitishie ni salafu gani aliyekutangulia au lete hoja zako kwamba wewe unadai kwamba Allahu maujudun bila makan Allah yupo pasi na mahala yule bwana akajigonga gonga nikaja nikamjibu kwa mara ya kwanza na audio zipo akarudia tena kwa mara ya pili na mimi nikazungumza tena nikavunja shubhati zake watu walielewa walilahi alhamd na kuna baadhi ya watu walinifata kwa kusema wazi kabisa kwamba huyu bwana ametupoteza muda mrefu sana na wakamchukia kwa sababu ya kile alichokuwa akifanya cha ulaghai katika dini ya Uislamu watu kama watano takriban na wengine walikuwa kidhihirisha mle kwenye group kwamba hawako pamoja naye kwa kule kujikanyaga kwake kihoja na kidalili anazozitoa dalili zisizokuwa mahala pake alhamdulillah ala ni'mati alislami wa sunna lakini jambo likaenda tukaja kwenye maswali akauliza maswali yake mimi kamuuliza maswali yangu akauliza maswali ambayo yeye alipewa maswali na yule bwana Ayubu Kibwengo yale yaani maswali kwa nikiita maswali ya kike akauliza yale yale kwa maana huyu bwana Ayubu kwa sababu alikuwemo kwenye grupu lile akampa maswali yake yale maswali ya kike yale akayauliza Yusufu Diwani nikamjibu alafu na mimi nikamuuliza maswali nikamuuliza maswali ambaye ni ilzamu kwake ni kumlazimisha hasi kwamba wewe jibu swali hili ikiwa Allah alikuwa kadha wa kadha wa kadha wasemaje kuhusu hili akabaki kuchekacheka tu na hawezi kujibu maswali hayo kwa sababu ni maswali ambayo hayana misingi ya kielimu kutaka kumuonesha kwamba maswali unayouliza wewe hayana msingi na watu alhamdulillah walielewa baada ya hapo tukaja kwenye agenda ya pili ya suala la mshahara kutoka Vatican huyu bwana aliruka wallahi wa billah. akaanza kuzungumza kwanza huo mjadala bidata nazo lina data za kitakwimu data sio za wazi sio data gani kila kitu na data basi thibitisha hapa ni mahala pa kuthibitisha hizo data zako asema siwezi kuthibitisha na nishasema akaanza kumtuhumu mpaka admini kwamba shakuwa wahabi sasa akamsema sema hapo lakini admin akatoa msimamo wake kwamba wewe maadamu umekataa kuthibitisha hapa duniani utakuja kukutana Mola wako utathibitisha madai hayo kwa sababu anayekulazimisha sio Hassan Jamada wala sio mimi admin bali wewe unalazimishwa na sheria kutoa ushahidi lakini hakuweza kufanya hivyo na mjadala ukafa hapo na grupu likawa limejitoa alhamdulillah baada ya hapo huyu bwana akanyamaza kimya hajawahi kuleta kipindi chake cha ovyo kile kinachoitwa uwahabi mtandaoni mpaka leo hii alidhalilika sana huyu bwana kwa sababu alileta matusi mengi sana ambayo nyinyi hamtasawara na baadhi ya vijana waliyaunganisha kwa kwenye YouTube yako matusi yake kwamba kinywa cha shekhe anayetegemewa mbele za masufi atukana hivi sasa sijajua masufi wenzake walimkanya kwamba bana wewe unatuaibisha kwanza hoja huna matusi mengi kwa nyamaza kimya Allah ndiye anayejua zaidi akanyamaza kimya mpaka leo sasa mimi nilikuwa sipangi kusema maneno haya nilikuwa nimesema nyamazie jambo liishe hivyo watu waona amenyamaza basi amenyamaza lakini huyu bwana ni mkorofi hawezi kunyamaza hata mki, kama mmemzuia nyinyi mashekhe wa kisufi huyu bwana hana mshipa wa kunyamaza kwa sababu yanamkereketa na hoja tulizompa na kumtandika nazo ni ngumu hawezi kuzijibu sasa amebaki na udhalili ikabidi atumie technique nyingine leo katika kufungua fungua nikamkuta anazungumza bwana ana kipindi cha sharf katika matn albinai wal asas leo nikasema ngoja nimsikilize sasa mtilipoingia kile kipindi nikamsikiliza niliposikiliza nikavuka katikati na kuta anazungumza masala haya masala ya kutuita sisi ni wahuni tafsiri zetu za kihuni kama kawaida yake akawa anatufanyia rams na kututukana sisi kwamba wale wahuni watakutafsiria hivi na hivi kwa sababu alikuwa akizungumzia jambo la tafsiri ya wajaa rabbuk wal malaku saffan saff sasa huyu bwana alivyotafsiri anadai kwamba sisi mawahabi tunavyotafsiri sivyo tafsiri ya sawasawa ni wajaa ni'matu rabbik na zimekuja neema za Mola wako ndivyo anavyotafsiri mfano kuna aya Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an idhhab ila firauna nenda kwa nani kwa firauna hapo panahitaji ufafanuzi ukiyatazama maneno jinsi alivyosema tu idhhab ila ila firauna nenda kwa firauni panahitaji ufafanuzi hapa ni maneno yako wazi kabisa ambao ni almusawati, mfumo wa maneno yalivyo na tafsiri yake vimefanana na vimetosheleza kabisa. Lakini hapo maneno yakija katika mfano wa namna hii yanahitaji sasa nini? Almajazat. Mfano, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa. Sawa, kwa tafsiri ya wahuni wanasema na atakuja mola wako na malaika wamejipanga swafu. Hapa kuna maswali mengi, we mzee. Swali la kwanza, huyo mola anakuja kutoka wapi? Alafu na ukoo anakokwenda ni wapi? Ukisema anakuja hakikia, mtu huyo, tunaelewana vizuri, maanake ni nani? Ni mtu. Sasa jambo ambalo kwa Mwenyezi Mungu ni muhali, haiwezekani Mwenyezi Mungu kuwa wastahili hiyo. Akiwa wastahili hiyo huyo ni wakwako wewe sasa eh? kwa hiyo wajaa rabbuka kisasa kibalagha wanasema wajaa nimatu rabbika sawa na zimekuja neema za mola wako tunaelewana vizuri eh? walmalaku safan safa hali ya kuwa malaika wamepanga safu jipanga kwa sababu rehma za mwenyezi mungu zinakuja mahala hapo heshma ya zile rehma za Allah wanajipanga safu. Lakini mawahabi ndugu zetu wale wanakuambia wajaa rabbuka, na akaja mola wako mwenyewe kabisa. Qur'ani imesema anakuja mwenyewe. Anatoka wapi? Hilo sio swali letu, hatutakii kuuliza anatoka wapi. Aya, anakwenda wapi? Inakuhusu nini we kujua anakwenda wapi? Ah, jamani, ndo hivyo kweli? Ndo elimu kweli zinakwenda hivyo? Maanake kama ushajua anakuja, basi unajua na alikotoka na unajua na anakokwenda lazima tujue <laughs> si ndio maana yake alafu anatuambia kuuliza anakotoka tutakii kujua na anakokwenda tutakii kujua anakujaje kujaje tutakii kujua ila si tujue tu anakuja sasa <laughs> kama lengo ni hilo ni kwamba tutakii kujua maana yake haya maneno natakiwa hata kuyatafsiri tusiyatafsiri tuyache hivyo ili kwa usahihi tufanye tafwidhi ndio maana yake sasa unatuambia tujue nusu afu mengine tusijue. Kivipi sasa? Tujue tu anakuja, lakini tusijue anakuja kujaje. Tujue anakuja, tusijue katoka wapi. Tujue anakuja, tusijue anakwenda wapi. Hilo hayotaki kujua, ila tujue anakuja tu basi. Kama ni hivyo basi, hata tafsiri ya haya maneno haitakiwi kuitafsiri, ndio maana yake. Sasa huyu bwana nadhani mmemsikiliza. Bwana huyu mpotevu huyu amedai kwamba anatoa mfano katika suala la balagha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema idhhab ila fir'auna innahu tagha akimwambia nabi Musa alayhi wasallam nenda kwa fir'aun nenda kwa fir'aun asema maneno yako wazi haya hayako wazi anauliza wale mambumbumbu wenzake kwamba je hapa maneno yako wazi yako wazi wenyewe wakaitikia yako wazi na yeye akathibitisha kwamba ni maneno yako wazi kwa maana hayahitaji ufafanuzi lakini ajabu sasa bwana huyu Qur'ani ile ile ambayo ni maneno yale yale ya Mola wetu Allah Jalla wa Ala aliyetukuka aliposema wajaa rabbuk ye akajifanya hapo analeta akili zake za kujifanya anaweka tawili katika maneno haya akadai kwamba sisi ambao tunafasiri kwa dhahiri ya, ya aya hii wajaa rabbuk na atakuja Mola wako kwamba sisi ni wahuni yeye akayapindisha yale maneno akaleta nje ya muradi wake kwamba sisi tunafanya tafsiri za kihuli nadhani mmemsikia kwa yeye akasema hapa muradi kibalagha ni kwamba wajaa ni'matu rabbik na zimekuja neema za Mola wako sasa mimi nina maswali ya kumuuliza kama kawaida yetu namuuliza bwana Yusuf Diwani huyu bwana huyu anayetaka kuwapoteza watu kuiacha njia ya haki njia ya sharafu ni salafu gani aliyekutangulia katika tafsiri yako aliposema wajaa rabbuk Allah subhanahu wa ta'ala akisema wajaa rabbuk yeye salaf akasema hapa muradi wake ni wajaa ni'matu rabbik au wajaa wajaat rahmatu rabbik au wajaa amru rabbik ni salaf gani aliyekutangulia swahaba gani aliyefasiri hivyo swali la kwanza na kuuliza hilo swali jingine je bwana wewe Yusufu Diwani unajua zaidi balagha na lugha ya Kiarabu kuliko hao maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao Qur'ani imeshuka kwao wewe wajua zaidi Kiarabu kuliko wao wakashindwa wao kujua kwamba hapa muradi ni wajaa amru rabbik ukajajua wewe bwana Yusuf Diwani wa karne hizi tena usiyejua lugha ya Kiarabu wewe mbantu je wewe unajua zaidi Qur'an na sunna fasiri yake kuliko salafu swali jingine ni wapi waliposema hawa salafu salih masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hapa kinachokuja ni amri yake au neema zake au rehma zake ni wapi waliposema hivi mpaka hapo je bwana Yusuf Diwani adallul huo huoni kwamba muhuni ni wewe unaleta tafsiri ambayo si muradi wa Allah jalla wa ala kutaka kuipotosha Qur'an Huoni kwamba tafsiri ya kihuni ni yako na wewe muhuni? Si kama unavodai kwamba sisi masalafi ni wahuni bali muhuni ni wewe kwa sababu huna burhan. Huna burhan, huna hoja yoyote ya kutafsiri. Umeamua tu matashi yako imradi tu wapinge hao wanaoitwa mawahabi. Ulete tafsiri yako ya kihuni. Sasa huoni kwamba muhuni ni wewe bwana Yusuf Diwani? Swali jingine. Unapokanusha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala haji hakika yake yani haji kihakika kwa madai ya kwamba eti ujaji kuja kwa hakika ni sifa ya kiumbe na sio sifa za Allah subhanahu wa ta'ala sasa sisi tunakuuliza wasemaje wewe kuhusu kauli ya Allah jalla wa ala aliposema laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wasemaje kauli hiyo Allah aliposema kwa hakika hasa wallahi ameisikia Allah kauli ya wale ambao wanasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni fakiri na sisi ndiyo matajiri wasemaje aliposema Allah laqad sami'a Allah kwa hakika amesikia Allah je kusikia sio sifa ya kiumbe ikiwa ni sifa ya kiumbe wasemaje kuhusu Allah aliposema hivyo kwamba yeye pia asikia je sifa ya Allah jalla wa ala ya kusikia kwake ni kama sifa ya kiumbe sasa ikiwa jambo liko hivyo mbona huku wakanusha wajaa rabbuk atakuja mola wako huku laqad samia Allah wa khubali kwamba amemsikia Allah amesikia Allah kauli ya wale wanaosema hakika Allah ni fakiri na wao ni aghnia ni wakwasi ni matajiri wasemaje hivyo je mbona hapa ukufanya tawili kwenye kwenye kusikia kwa Allah alafu kwenye kuja kwake ukaleta tawili halafu sasa ulipozungumza maneno yako ya kisanii na kihuni ili wachekeshe mambumbumbu wenzako hao kuwa mawahabi wao wanadai wanadai kwamba hatutaki kujua kwamba Allah atoka wapi aenda wapi anakuja kujaje hayo hayakuhusu kwa mawahabi ukiwaambia wanakwambia hayo hayakuhusu na mimi nakuuliza swali bwana Yusuf bin Diwan waonaje akija mjinga mmoja mwenye ujinga kama wako alafu akaja akakuuliza fatwa wewe akakwambia bwana wewe Yusuf bin Diwan kwamba Allah amesema yeye ni anaruzuku na anapangilia mambo ya waja alafu yakakuliza swali Sheikh Yusuf bin Diwan wasemaje Allah aliposema anaruzuku na anapangilia mambo ya waja je anaruzuku ruzuku vipi na anapangilia pangilia vipi mambo ya waja utamjibuje wewe si utamwambia hayakuhusu hayo wewe jua kwamba Allah ni ar-razzaq al-mudabbir li shu'uni al-khalq yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni ar-razzaq mwenye kuruzuku mwenye kupangilia mambo ya waja baki hivyo ndivyo utakavyomjibu bila shaka usitake kupekua pekua je ana ruzuku vipi kuwaje sasa inakuwaje inakuwaje hutomfungulia mlango huu mbona kwenye wajaa rabbuk waanza kuhoji kwamba je anakuja kujaje eh anatoka wapi aenda wapi wewe huna adabu na Mola wako ukaanza kuhoji mambo hayo yeye Allah shakudhihirishia kwamba wajaa rabbuk kwa nini uanze kuuliza wakati unajua kwamba huyu ni Mola wako Allah aliyezungumza hivyo kwa nini usibaki na akili yako ya kwamba atakuja Mola wangu atakujaje sijui hayo hayakuhusu wewe na hayakuhusu kweli kwa sababu ni jambo la Mola Mola wetu al-Qahhar al-Wahid al-Qahhar al-Aziz al-Ghaffar Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba kila kitu muweza juu ya kila kitu wewe katika sifa za Allah ikiwa umekubali kwenye Ar-Razzaq Al-Mudabbir kwamba Allah anaruzuku anapangilia mambo ya waja lakini hatujui anaruzuku vipi hatujui anapangiliaje mambo ya waja kama hivyo peleka majibu hayo kwenye sifa za Allah zote usianze kuhoji huruhusi kuhoji kuhusu sifati sifati Allah subhanahu wa ta'ala wewe inatakiwa ubaki katika maandiko kama ilivyokuja amiruha kama jaat zipitisheni ayat na ahadith za sifat kama zilivyokuja min ghairi takyifin pasi na kuleta namna wala tamthilin wala kuleta mfano wala tashbihin wala kuleta mfanano kwamba ikiwa shuka shuka kama hivi ikiwa aja aja kama hivi hilo jambo limekanushika mbele za ahlu sunnati wal jamaa na salafu salih hawakuwa na msimamo kama wako uliokuwa nao bwana Yusuf Diwani msimamo wa kizushi mpaka hapo nimejibu maneno bwana huyu bwana mzushi huyu huyu mjuzi wa wajinga wote katika Tanzania hii anayejiropokea mambo pasi na data kutoka katika Qur'ani wala Sunna aamua tu kuzungumza kwa chuki binafsi lakini alhamdulillah alladhi arahana minhu tunamshukuru Allah ambaye ametusalisha naye bwana huyu alikuwa tukera kweli kweli Allah amemvumzisha mdomo wake hazungumzi tena kipindi cha wahabi mtandaoni cha uchwara kile kimepotelea mbali alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunna kwa hiyo ndugu zetu huyu bwana asiwababaishi wala asiwahuri na maneno yake ya kipuuzi yasiyokuwa na dalili juu yake maneno ya kurushausha baada ya kumjibu haya nataka tuangazie kauli ya al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala Abu Ja'far Imam al-Mufassirin yeye anawajibu vipi watu wenye akili chafu kama za Yusufu Diwani anawahoji nini kuhusu sifa hii ya majiullah subhanahu wa ta'ala aliposema Allah wajaa rabbuk na akataja aya hiyo hiyo kwa sababu alijua kwamba kuna watu wenye akili kama Yusufu Diwani na hawajaanza leo bali walianza katika zama zake huko nyuma walianza nyuma huko bwana Yusufu Diwani anapita kwenye reli ya wapotevu mfano wake sasa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala katika kitabu chake kiitwacho kiitwacho at-tafsiru fi ma'alim ad-din al-imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala ana maneno ya kuwahoji hawa watu na kuvunja shubhati zao asemaje rahimahullah ta'ala katika kitabu hiki kwa mujibu wa chapa yangu ukurasa wa 144 anasema rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea jambo la Allah subhanahu wa ta'ala kushuka mpaka mbingu ya dunia inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku akawa anatoa hoja zake za kuwavunja wale mushabbiha na muattila wale ambao wamemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake katika kushuka kwake kisha wakapinga sifa ile miongoni mwao ni jahmia na hapa alikuwa akiwajibu jahmia lakini majibu yake yanaenda mpaka kwa hawa ashaira mfano wa Yusuf bin Diwani asema mfano ameeleza masala ya ya alhubut kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mbingu ya dunia akawahoji maswali kisha akasema rahimahullahu ta'ala asema faqad qala jalla thana'u kwa hakika amesema ambaye zimetukuka sifa zake wajaa rabbuka walmalaku malaku saffan saffa na atakuja Mola wako na malaika hali ya kupanga safu malaika watakuja hali ya kupanga safu kisha akasema fahal yajuzu alayhi almaji je inajuzu kwa Allah kuja amuuliza mtu kama Yusufu diwani kwamba we muhoji inajuzu kwa Allah kuja fa in qala la yajuzu dhalika alayhi akisema mtu kama Yusufu diwani kwamba haifai kwa Allah kuja kwa sababu kuja ni sifa ya kiumbe wa inma maana hadha alqaul kwa hakika hapana vingine maana ya kauli hii wajaa amru rabbik na itakuja amri ya Mola wako kwa maana Yusuf Diwani kama anavyodai Yusuf Diwani kwamba wajaat ni'matu rabbik wajaat rahmatu rabbik wajaa amru rabbik sasa akisema hivyo qil patasemwa ataambiwa huyo mtu kad akhbarana tabaraka wa taala annahu yaji'u huwa wal malaku kwenye aya hii wajaa rabbuka Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kwamba anakuja yeye na malaika pia yeye mwenyewe Allah anakuja na malaika wanakuja kisha anasema hivi fazaamta annahu yaji'u amruhu lahu wewe bwana ash'ari wewe bwana Yusufu Diwani wewe ukadai kwamba hapana kinachokuja ni amri yake sio yeye mwenyewe fakadhalika taqul kama hivyo basi itakiwa useme innal malaka la yaji'u hakika malaika pia hawaji yani wewe ukakanusha kwamba wajaa rabbuk maana yake ni wajaa amru rabbik kwamba maana yake nitakuja amri ya Mola wako basi sema hivyo hivyo kwamba na hata malaika hawaji inma yajiu amru almalaki lal malaki hakika hapana vingine kitakachokuja siku ya kiyama ni amri ya malaika na sio malaika wenyewe sema hivyo hivyo ukishasema kwamba hapana Allah haji itakuja amri yake basi kama hivyo sema hivi hata hao malaika pia hawatokuja zitakuja amri zao hao malaika zitakuja amri zao si malaika wenyewe kwa dhati zao na huo ndio uslubu wa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala kama ule aliyoutumia katika tafsiri katika suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma stawa ila samai fasawahunna sab'a samawati ukamchanganya na kumvuruga bwana Yusuf bin Diwani katika ule mjadala akachanganyikiwa akasema hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi uluwa mulkin wa sultanin huo ni usulubu wa al-Imam Ibn Jarir al Tabari rahimahullah ta'ala hata usulubu ndo anautumia katika kukuhoji wewe kukuweka attention ya akili yako kwamba ukipinga hili pinga na hili ukikubali hili kubali na hili ndio usulubu wake anautumia usulubu wa hikma kabisa ili akubane kila kona unapokwenda wewe bwana Yusuf Diwani na sisi tukubana kwa maneno ya huyu mkongwe al-Imam Ibn Jarir al Tabari rahimahullah ta'ala alifariki mwaka 300 na kisha akasema rahimahullah ta'ala kama kana maana maji'i rabbi tabaraka wa ta'ala maji'a amrihi kama ilivyokuwa maana ya kuja kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni kuja kwa amri yake basi sema hivyo kwa malaika pia kwamba inayokuja ni amri yao fa in qala sikiliza al anaendelea akisema bwana huyo mpinzani Yusuf Diwani la aqulu dhalika fil malak mimi hivyo kwa malaika bana malaika watakuja wenyewe walakini aqulu fil rabb lakini mimi nasema kuhusu Allah ndiye itakayekuja amri yake sio malaika qila lahu utasemwa kuambiwa huyo mtu fa innal khabara an maji'i rabbi tabaraka wa ta'ala wal malaki khabaru wahid hakika habari iliyokuja kuelezea ujio wa Allah jalla wa ala kuja kwa Mola tabaraka wa ta'ala na kuja kwa malaika wake ni habari moja Allah amesema hivi wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa hakusema wajaa amru rabbika walmalaku saffan saffa anasema wajaa rabbuka tena tufahamu kwamba hapa jaa ni fi'l madhi na rabbuka ni fa'il hivyo ndivyo wanavyosema watu wa nahwu sasa wewe watenganisha vipi kisha asema faza'amta fil khabari 'anir rabbi tabaraka dhikruhu annahu yaji'u amruhu lahu wewe ukadai kwamba kuhusu habari inayoelezea kuja kwa Allah tabaraka wa taala kwamba ni kuja kwa amri yake sio ye mwenyewe fazaamta fil malaki annahu yaji'u binafsihi la amru na ukadai hapo hapo kwamba kuja kwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ujio wa wenyewe dhati yao na si amri yake malaika famal farqu bainak anahoji sasa al-imam rahimahullah ta'ala kuna tofauti gani baina yako wewe bwana Yusuf Diwani wa baina man khalafaka fi dhalik na baina yule atakayekukhalifu katika hilo faqala akasema bali rabbu huwa alladhi yaji bali Mola ndiye anayekuja fa amal malaku fa inma yaji'u amruhu la huwa binafsi ama, ah, ama hawa malaika hawa hawatokuja wao wenyewe bali itakuja amri yao sio wenyewe dhati yao wasemaje mtu akija akakupinga na wewe akasema hivi hapana hapa kinachokushuhudiwa Allah atakuja lakini malaika zitakuja amri zao au itakuja amri ya malaika wake lakini Allah yeye mwenyewe atakuja malaika itakuja amri yao wasemaje utamjibu vipi fa inzaama anna alfarqa bainahu wa bainahu atakapodai huyu bwana huyu bwana Yusufu Diwani kwamba eti tofauti baina ya Allah na malaika anna almalaka anna almalaka khalqun lillahi jaizun alayhi zawali walintiqal au jaizun alayhi zawali walintiqal akidai mtu huyu kwamba malaika ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala khalqun lillah ni viumbe wa Allah jalla wa ala jaizun alayhi zawal walintiqal inajuzu kwa malaika kugura yani kuhama na kugura kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine walaysa dhalika ala Allah jaiza na halikuwa hilo kwa Allah ni lenye kujuzu halijuzu kwa Allah jalla wa ala azawal walintiqal qila lahu majibu shayandaa al-imam at-tabari rahimahullah ta'ala msikiliza hawa ndio miamba sasa sio wale kina nani sio unawaleta watu wenye upotevu kama wako alafu sema mwamba huyu asema mwamba ni ibn jarini tabari rahimahullah taala imamu al-mufassirin na wamekubaliana umma wote baada yake kwamba yeye ni imamu al-mufassirin na ni mtu anajua lugha anajua mijadala na anajua kila kitu Allah amempa ilmu na maarifa ya kutosha mallahu bihi alim anasema qila lahu ataambiwa ma burhanuka ala anna ma'na al-maji'i wal-hubuti wan-nuzuli wanuklatu wazawal ni ipi hoja yako wewe juu ya kwamba maana ya kuja ni kuporomoka na kushuka na kugura na kuhama nani kasema wala siyama ala qawli man yaz'umu minkum anna Allah taqaddasat asma'uhu na hasa hasa juu ya kauli ya wenye kudai miongoni mwenu nyinyi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yametakasika majina yake la yakhlu minhu makan haiepukani kwake yeye sehemu hapa anawajibu jahamia sababu jahamia wanasema Allahu mawjudun fi kulli makan Allah yuko kila mahala sasa anataka kuwafanyia ilzamu kwamba nyinyi mwadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila mahala sasa mbona mnakataa mwadai kwamba eti kushuka kwake Allah jalla wa ala ni kuhama wakati nyinyi mnadai kwamba Allah yuko kila mahala mwapingaje hili ndio maana ya maneno haya sasa yeye anawaoji hawa hasa hasa nyinyi mnaosema hivyo kwani nani alilazimisha kwamba kushuka kwa Allah jalla wa ala kuja kwa Allah jalla wa ala ni kuhama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kwa nini msijalie kwenye akili yenu kwamba hii ni sifa ya Allah jalla wa ala yeye ndiye anayejua namna gani anashuka namna gani atakuja yote haya anayajua ni Allah jalla wa ala kisha akasema wa kaifa lam yajuz indakum ayakuna ma'na al-maji'i wal-hubuti wan-nuzuli bikhilafi ma aqiltum min an-nuqlati waz-zawali min al-qadim as-sani' kaif namna gani haikujuzu kwenu nyinyi kuwa maana ya kuja kwa Allah jalla wa ala na kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kinyume ya vile mnavyojua nyinyi ambako ni kuhama na kugura kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa tangu Allah jalla wa ala mwenye kuumba kwa nini msimjalie Allah jalla wa ala kwamba alichokisema ndiyo hakika yake na Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na hatakuja Allah jalla wa ala ndio maana ya maneno haya anasema al-Imam Ibn Jarir al tabari rahimahullah ta'ala kwa nini nyinyi isijuzu kwenu nyinyi kuwa maana ya kuja kwa Allah jalla wa ala ni kinyume ya vile mlivyojua nyinyi kutokana na kwamba ni kuhama na kugura na hasa kwa huyu Allah ambaye ni al-Khaliq al-Qadim Allah wa tangu wa kale ala kulli shay'in qadir ambaye ni mweza juu ya kila kitu kwa nini msimjalie kwamba Allah jalla wa ala aliposema hivyo mkakubali mbona mwanza kuleta kona kona enyi ashaira lakini hapa alikuwa akizungumza na Jahmiya lakini hoja hii tumchapa nayo Yusuf Diwani kwamba Ibn Jarini Tabari rahimahullah taala ashaijibu tokea zamani kwa ndugu zangu waislamu nimekusudia kuyazungumza haya katika sauti yake bwana Yusuf Diwani alipoleta usanii wake katika kipindi chake cha sharf tukamuumbua alhamdulillah tukamkuta azungumza upuuzi wake kule na akituhumu kwamba sisi ni wahuni wakati muhuni ni yeye alishindwa kuthibitisha hoja bwana huyu mjadala ukamshinda alikuwa akijitumua kwamba subiri je niweke nondo sasa nyinyi wahuni mtaona vile mnapopata katakata vipande tuone hapa ni ana kwa ana eh akajifaharisha akidhani jambo ni jepesi kwake yeye nilishai kukwambia Yusuf bin Diwan na mfano wako wallahi wabillahi taala ila qiyamis saa hamwezi kuwashinda ahlus sunnah wal jamaa katika hujja hata siku moja kwa sababu hujja zao mabniyatun ala alkitabi wa sunnah wa ala fahmi salafi hadhihi al-umma wao wanakurejesha katika nukulu rejea huku Allah sema tume sallallahu alayhi wasallam asema wamesema salafu wamesema ulama utawashinda vipi watu hawa kihoja na kidalili na hali yakuwa wamesimamia msingi wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ndio haki na kinyume chake ni batili wawashinda vipi watu hawa huwezi inatakiwa hilo mlifahamu na salama ni kurejea katika haki na kuganda katika batil ni udhalili na kufedheheka kama ulivyofedheheka katika ule mjadala tunamuomba Allah jalla wa ala bimanihi wa karami ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweke baraka katika maneno yetu atujalie ikhlas katika matendo yetu kauli zetu japo tunazungumza kwa dhahir na kwa siri tunayofanya matendo yetu kwa dhahir na kwa siri Allah aweke baraka na tuzuke ikhlas na tupe baraka katika umri wetu na matendo yetu na mali zetu na vizazi vyetu na wake zetu na watu wetu wote na Allah subhanahu wa ta'ala asituadhibu kwa madhambi yetu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa وصلى الله ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum